kojim se mi bavimo na ovom kampu je zapravo socijalna isključenost e, mladih i zajednice. E, podosta sam razgovarala zapravo s volonterima o toj temi i e, taj problem smo pokušali riješiti radom u lokalnoj zajednici koji uključivao i manjine i dobili smo pozitivne reakcije zapravo na taj rad, stoga vjerujem da zapravo odrasli žele, mogu i hoće razumjeti mlade danas. Ono što bih ja zapravo još željela, željela bih se zahvaliti donacijama bivših volontera i sadašnjim volonterima na sudjelovanju. Isto tako, dakle, ovo je moj drugi volonterski kamp i prošle godine sam dobila jedno predivno iskustvo i isto tako i ove godine i vjerujem eto zapravo da mladi E, da mladi, za, za mlade postoji perspektiva jer odrasli su pokazali da su spremni surađivati s njima, stari su to pokazali.